Aine Saristoi zurekin gaur literatur sora sareko girela, egunon? Egunon. Aldiuntan ez da komiki bat, eh? Hor, uh, gure haintzinan eman duzun eh, liburua, emaiten du gehiago eleberri, aipatu behar duzu alaikea asal hori, giroa markatzen du deia? Bai, uh, bai, asala ikusiz gero giroan sartzen gira, ez da gezurrik hor. <laughs> Argazki bat da, ikusten dugu aintzira bazter bat, zuaitzaz, oian bataz inguraturik, eta oian lambrotsua da. Imaiten du toki galdua dela, jenderik gabeko toki bat, oian bat, eta eh, be, ipuina eh, oian hortan gertatuko da bai. Eta zeleberri hau deitzen da bondre, eleberri beltza da, azpian idatzea da, izen buruaren azpian. Unen idazlea Andre A. Micho da, hau Kebekiarra da, Kebekiar idazle bat da, emazte bat, eta Rivaz argitaletxak plazaratu du 2000 urte bukaeran. Zergatik, eh, azpimarratzen da, eh, asaletik beretik, uh, eh, eleberi beltza izanen dela. Ene ustez, abisu bat da, ba, alde batetik eleberi beltz zale entzat, behar bat da, dei bat da, ez da arras poliziala, ba, poliziako eleberria, baina eleberri beltza da. Horazen ustez bada salmenta argudio hori gibelean. Eta bestaletik abisu bat ere izan daiteke, eh, astapenean, oian lambrotxo hori ikustean. Pentsatzen algin nuke behar da abentura liburu bat dela, baina ez da ala. Beraz, zure ustez abisu bat da. Zer girotan gira, or, oian hori aipatzen duzu, eh? hortan gira, piskat galdua den leku batetik duzauko historioa? Bai, ba, esplikatzeko, izen burutik hasi behar da. Bondre. Bondre izena ez non, itza non bat ere zagutzen, frantzesez idatzia dirudi. Mm. Uh, bondre, egia erran, eldu da ingeles hitz batetik, mm. boundary, eta itzorek boundary kiran nahi du ingelesez muga, edo mugarria. Eta uh, eh, frantzesez diaturiko kebekiarek hitz ingeles hitz hori erraitean bortxaz, Bondre bilakaraz idute. Ozka dura desformatuz, Boundary, Boundary bilakatu da. Beraz mugan gira. Eta gira main estatua eta Kebek arteko mugan, lur galdu batetan, lur oian batetan, uh, no land batetan. Eta oian txasitzu hortan, milaka, errika, urtsi eta sendra bat Oian erdian bada haintzira bat, sakona. Eta haintziraren inguruan bada etxe handana bat, egurrezko etxola handana bat. Eta etxe horietan mugaz bi aldetako frantxez dun eta ingelez dunak aterbetuak dira. Ara, hori da estapaineko uh, eh, egoera. Senditzen da konflitu bat badela, deia? Mugako uh, bi aldetako jende horien artean? Bai, bai. Astapenetik senditzen dugu eh, ari baten gainan ibiltzen girela. Alde bai. bat eta bi alde baditugu, ola beti ez gatazkan, baina parez pare direnak, ez ulertzeak badira, eta eh, hori uh, sendituko da giroan liburu guzian. Beraz badugu toki uh, berezi hori, bitan zatituaden den toki hori, eta ondotik historioan sartuko gira. Beraz, kertatzen da mila bederatzen eta zazpiko udan. Eta hor, hastapenean segitzen dugu neskatu bat. Andre Duchamp, amabi urtekoa, neska horrek izan nahi luke eh, zaza eta sisi neskak bezala. Erra nahi baitu pixka bat zaharrago, gaztea, polita eta buruarina. Baina Andreak amabi urte ditu, ez da gehiago aurra, ez da oinoa jas nera beha, bien artean da. Horri esker, helduak kasik ez dute ikusten, ikusi ezina bilakatzen da neska hori. Eta Andreren berezitasuna da tipidanik bondren dena begiratzen duela, dena zaintzen du, ikertzen du, arakatzen du, dena biltzen du. Ara, denbora pasa bondre ezagutzen du bere sakela bezala. Eta era berean, Andre ikusle bilakatuko da, uh, behin zazaren gorputza atsemana izanen delarik bondreko oianean, zazaren gorputza, zango bat gutiago, <laughs> hartze zepo batean kokatua egon baita. Ara, beraz, Andrek hori ikusiko du, eta somait egun berantago, zazaren lagunaren aldia izanen da, sisirena, sisi ber egoeran, kasik, oianean, zendurik atsemana izanen da, hortan hasten da inkesta. Inkesta erraiten duzularik, bo, iduridu olako thriller uh, gisako bat, uh, horta bada poliziaren edo inkesta zerbait hasten dena ere? Bai, inkesta errandut, uh, serif bat deitua delako laster, uh, nolaz mugan giren, bieneskak estatu batuak nortasuna duten, estatu batuetatik xerif bat heldu da. Eta horrekin kesta eramanen du. Xerif miso deitzen da, bere ibilbide profesionalaren bukaeran da, hmm. nekezi asenditzen dugu gizon hortan, akidura, okastadura, baina eh, gizon implikatua gelditzen da. Beraz, uh, eh, misoren ikerketa segituko dugu alde batetik, eta bestaletik ipuina ere segituko dugu Andre Neskatzaren saietxeko begiradari esker. Ukanen ditugu uh, ipuinaren edo afera horaren horren bi aldeak, jana alde ofiziala, iluna eta saietxekoa aur baten ikusteko manerarekin. Bon, Kebekiak idazle batek eh, idatzi baitu, ezkida Amerikar uh, eh, sensazia ondiko uh, historio batean, ez dut uste, beti badute originaltasun zerbait. Beraz, hor ere, Egan ezake muga senditzen dela maila guzietan, hmm. hizkuntzan ere muga senditzen da, mugan girela sendi da. Uh, liburua frantxesa zidatzea da, baina kebekeko frantsesarekin hmm. beraz ulargarria gelditzen da, ez da arazorik. Eh? Baina badira behar bada aditz forma batzu, hemen guti baliatuak direnak, Uh, eh, lehen goko frantxesatik eldu direnak. Hmm eta kebekan hori ez da sobera mugitu hainbatetan beteran. Eta bestalde ingelesa ere, hainitz baliatua da. Eta liburu urtan hori da ahigahia, idazlea lehatzen da, abilesia handiarekin ingelesetik frantzeserat. Hango jendeak erreski lehatzen diren bezala. Beraz, badituguan bakarrik kebeken ingeles dunak, badira ere frantzes dunak, baina badira ere bien artean bizi direnak. Eta hori, senditzen dugu ere hizkuntzaren bidez. Eganaldi batetik bestera, batzutan punturik gabe, frantzesetik ingelesera lehatzen girelako. Beraz, hobe da ingelesa pixka batu lehtzea, bestela e, eskasia batzu izaiten aldira irakurketan. Adean, ze pasatzen da, jakin mina seugaz ere, nagusi da? Jakin mina nagusi, biztan da, ipuinan ez nahi zuhunago joanen, yeah. utziko erketaren... Eh, atera bidea irakurtzen, <laughs> baina eh, bai jakin mina eta giro bitxi batean sartzen gira astapenetik, harrapatzen gaitu idazleak astapenetik, giro eh, estu, eh, bero eta heze batean sartzen gira, oian hortan sartzen gira, bai isai horietan, badira argi jokoak, badira, mm, badira toki misteriotsuak, lehendak ere, oianari lotutako lehendak ere uh, lehendek tokia handia badute ipuinan. Ez hortan sartzen gira eta sorginduak gira azken finean. Eta egia da irakurle, fa, nik irakurle gisa astapenetik bukaera ino, senditu dut hola soramen bat, ere managira astapenetik puntara ino. Eta uste ezinuen bukaera bat, hundarian? Bai, uh, ipuinaren bukaera aski, bai, uste gabekoa da badu liburu horrek gainera badu alde um, oniriko bat janaidu batzutan iduri duela amets batean girela edo mundu fantastiko batetan baina laster realitatera itzultzen gira gertakari irunengatik eh? <laughs> baina beti hor gira ere uh, bi munduren artean ametsa eta realitate gordina eta bukaeran ere eh, badugu sekulako uh, sorpresa Bon, ez duzu, nor nahi aholkatzen, pentsu dut, errandu bezala, eh? Deia, izkuntzaren aldetik eta gertakarien aldetik, nori zuzentzen alda hu? Bon, hor, eh, helduen liburu bada, hor, eh, dudari gabe, bai, kondatutako gertakariak ez, ez bait, ez da, bait ez zehaztasun handirik, baina psikologikoki neustez liburu hori uh, dorpea da, beraz helduen da, eta be, leberri iludak maite dituzten helduen jakin behar da laire giro bere, ba, berezi batean murgilduko girela hemen. Eta bai, eta azken aholkoa da, behar da ingelesa ulertzea edo bederan gutiengo bat irakurtzen jakitea. Usu frantsesa eta ingelesa ez dira ahas itzuliak, ez dugu aldi horoz itzulpen eh, literala, baina ara, pixkat hitzak jakin behar dira, edo behar da iztegitxo batuk aitea ondoan ez da gaizki ere. Mhm. Bon, hori darazteko, nok idatzea duen eta izenburua? Liburu horren, horren izenburua da Bondre, idazlea deitzen da Andre A. Micho, eta Rivaz argitaletxak plazaratu du 2006an. Ados, be, mileskerren itz, zuri, Aines, eta ondoko hilabete arte? Ikus arte.